počne govoriti jer je to dakle ono što boli svakog muslimana i to je činjenica od koje počinjemo dokazivati potrebu za govorom o nečem da se zaključi i shvati da je umet u teškoj situaciji ne treba mnogo pameti isto tako svi smo svjesni da je umet pogodila nedaća i pogađaju nedaće iz dana u dan zbog toga što se umet udaljio od Allahove vjeri. Što se umet, ovaj umet, ovaj najbolji umet udaljio, daleko otišao od Allahove vjere i istine. A onda bi možda trebalo govoriti o tome kako se i zbog čega se umet udalji od Allahove vjere. I kako se to desilo da danas ljudi u skupinama izlaze iz vjere. Kao što su nekad u skupinama i velikim grupama ulazili u vjeru, danas u skupinama izlaze iz vjere, kako se to dešava i zbog čega se to desilo. Svakako, ono što se ja večeras reći nije nekakav konačan odgovor odgovora vjerovatno ima još i na to se može dodati i oduzeti ali sigurno najveću zaslugu i najveći neprijatelj ovog umeta trenutno najveću zaslugu pod navodnim znacima zaslugu zato što danas ljudi u skupinama i velikim grupama izlaze izvjere ima ovaj sekularizam koji se proširio među muslimanima. I najveći krivac je taj sekularizam koji je došao među muslimane nakon komunizma. Komunizma koji je otvoreno napao vjeru. Otvoreno se suprostavljao vjeri. Otvoreno zabranjivao vjeru da bi nakon toga došao sekularizam koji nije kao komunizam brutalan i otvoren u napadu na vjeru. Nego, ka, nego vjeru kao zvanično priznaje i teoretski se slaže sa tim da bi time se zavarali ljudi da evo nakon tog teškog pritiska komunizma i celosne da tako šitke komunizma došlo je olakšanje. Svi su odahnuli, evo sad slobodno možeš biti musliman i rado su ljudi na taj način prihvatili taj sekularizam, odnosno prihvatili demokratiju. Prihvatili demokratiju. Kad kažem došlo poslije, došla e, da, poslije komunizma da si do, došla demokracija. A i jedno i drugo je sekularizam, je tako? Jer je sekularizam u stvari laicizam, odnosno kako bi mi rekli, uh, laicizam, je tako? Neznabožačku označava, znači, neznabožačku kabirsku vlast. Pravo ime mu je laicizam, a kod nas to zove džahilijet, je tako? Jer je laik čovjek ne znam se, je tako? Laicizam znači džahilijet. Prava riječ za, za laicizam je džahilijet. Pa je i komunizam džahilijet, a i demokracija džahilijet samo drugačiji, pa, ali zbog te, dakle, e, zbog tog pristupa i davanja ljudima određenih mogućnosti da ipak izraze do određene mjere do određene mjere svoje vjerovanje ljudi su jedva dočekali to i prihvatili međutim to je upravo najveća zasjeda i upravo su kroz to opet ljudi u grupama izašu, izlazili iz vjere i dan danas u velikim skupinama i grupama izlaze iz vjere upravo kroz tu demokraciju to je dakle nekakav e, problem o kojem mi trebamo često govoriti na koji se trebamo često vraćati o kojem često trebamo govoriti zato što i oni koji tu demokratiju ne doživljavaju kao veliku opasnost, često o njoj govore i često o njoj pozivaju, pa stoga da bi se ublažila ta kob i nesreća koja dolazi od tog često govora i pozivanja u demokratiju naša je obaveza da se tome se suprotstavimo na isti način tako što ćemo objašnjavati šta je to u svojoj suštini. Zato je došla ova napomena na samom početku, I zato prije nego što smo počeli bilo šta govoriti ovdje, smo podijelili ove papire, dakle, na kojima piše nešto, dakle, opet to je samo kratak osvrt na demokratiju i šta demokratija u svojoj suštini znači. Pa oni koji su dobili ovaj papir, nek ga kopiraju i podijeli dalje radi fajde, zato što je ovo što je napisano ovdje u demokratiji, napisano još davnih 90-ih godina, što je dokaz da su davno još ljudi osjetili taj problem i tu prijetnju i o tome pisali i govorili. Danas ko o tome govori, naravno najće na odmah se malo gleda drugačije i etiketira, pa evo vidite, ljudi su još i prije govorili i niko im zbog toga nije nikakvu etiketu zalijepio. Mi kad govorimo o tome moramo onda u svijetu toga, u svijetu ove demokracije koja nas je poklopila, ovog sekularizma, znači ovog džahilijeta koji nas je poklopio, je tako? Moramo da govorimo o sebi, dakle, i o svojoj davi, i o svom usmjerenju, i svojoj orijentaciji, i svojim ciljevima. Sve što radimo treba da ima svoj jasno definisani cilj. Mora imati svoj cilj. Tako je naša dava za koju se tako skiramo, jel tako, i brinemo, mora imati svoj cilj, jasno da ti ne sami cilj. Mora imati svoje ciljeve, jasno definisane ciljeve. Neko će možda reći da je to i previše jasno, ali bez obzira na to, ja ću istati, znači, šta treba i šta bi morao najglobalniji, najopćeniti šta bi morao najglobalniji, najopćenitiji cilj ove dave da bude. A to je uspostavljanje Allahove vjere, uzdizanje Allahove vjere, upotpunjavanje Allahove vjere. Upotpunjavanje Allahove vjere. A Allahovu vjeru niko od nas ne može upotpuniti pod okrenjem ove demokracije. Može li neko upotpuniti od nas ovdje večeras svoje vjer, svoju vjeru i svoje praktikovanje vjere? I može li, možemo li mi kao cjelina, kao zajednica ovdje, kao jedan džemat sad upotpuniti svoju vjeru u hladovini, u hladu, u sjenci ove demokracije, ovog džahilijeta, ovog laicizma? Ne možemo, zaista ne možemo. Mi možemo egzistirati kao polovični muslimani, i donekle svoju vjeru prakticirati. Možemo, kao što se nepopularno kaže, životinjati tu. Egzistirati, opstojati. Ali da ostvarimo svoju vjeru, onako kako je Allah subhanahu wa naredio da se ova vjera uzdigne iznad svih ostalih vjera, da bude gornja i da ona vrhuni i da Allahova riječ bude gornja i da se ona ima slušati, to ne možemo ostvariti u okviru u okviru ove demokracije u okviru ovog džahilijeta. Kad god kažem da demokratije, mora reći džahilijeta zato što je to zaista džahilijet. I lajcizam. Neko će reći možda nije vrijeme za istisanje tih glavnih ciljeva i spominjanje i definisanje tako kratko i jasno zbog teške situacije. Ja ću na to da citiram hadis ili dio hadisa, zato što je hadis malo duži, ili da uzmemo samo ono što je najkorisnije za nas, inša Allah, večeras iz tog hadisa, hadis bilježi ima muslim, kaže Amr ibn Abbas, Estulami, radi Allahu an, bio sam u džahilijetu, a vjerovao sam da su ljudi u zavodu. Bio sam u džahilijetu, nije prihvatio islam, a vjerovao sam da su ljudi u zavodu. Pa sam onda čuo da je se pojavio čovjek u Mekiji koji tvrdi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sallam i poziva u novu vjeru. Pa sam otišao u Meku i našao sam da je negdje se skriva. Da je skriven. Nije, da, dakle, u Mekki nasupao javno. Ali on ipak za njega čuo. Pa ga tražio u Mekki i našao ga. I kad je ušao kod njega, kaže, ko si ti? Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, ja sam vjerovjesnik. Kaže, a šta je to vjerovjesnik? Kaže, poslao me Allah. Sa čim te poslao Allah? Kaže, poslao me Allah bisilatil arham. Sa održavanjem rodinskih veza u obikesiril evsan. I da polomim ove kipove da ih srušim. وأن يعبد, وأن يعبد الله وحده إذا تسمى الله obožava. Vola ješri kupih i šeja i da mu se nič to radi ne smatra. Sa tim sam došao. Pa je Amr ibn Abese šta odmah prepoznao krupnu stvar. To sa čim si ti došao, to sa čim te Allah poslao, to je ogromna stvar. To je veliki problem. Ti hoćeš da polomeš kipove ovdje u Kokjavi. Zato ti treba mnogo snage i velika vojska. Pa šta ga onda poslije toga pita? A ko je s tobom? Dakle, ti si došao sa tim, ali ko je s tobom? Kako ćeš to uraditi? Kako ćeš to ostvariti? Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, sa mnom je hurrun wa abd. Sa mnom je jedan slobodan i jedan rob. I kaže Amr ibn Abbasar, sulami radijallahu anhu, toga dana sa Resulom sallallahu alaihi wa sallam bio samo Ebu Bekr i Bilal radi Allah manju. Naravno bio je Ali, bila je Hadidja, ali Ebu Bekri bila radi Allahu anhuma od postupnih ljudi koji mogu loviti kipove. Zato je propisno i ispravno da mi večeras istaknemo svoje ciljeve. I da kažemo cilj naše dave i cilj ove naše vjere je da polomimo kipove. Da ih istiramo iz tvojih kuća, iz tvojih porodica, iz tvog komšiluka, iz tvog, tvoje mahale, iz tvoje ulice, iz tvog sela, iz tvoje čaršije, grada i iz tvoje države. Dalje, kaže Amr Rasulu sallallahu alaihi wa sallam inni mustabiju. Ja ću te slijed. Kaže njemu Rasul sallallahu alaihi wa sallam ti to ne možeš stvariti idi svome narodu. Pa kad čuješ da, kad čuješ da sam uspio i da sam na neki način, e, kako bi mi rekli, uspio, jel tako, provalio, onda mi se pridruži. Pa je Amr ibn, ibn Abese, Sulemi, kada je čuo da je Resul sallahu alaihi sallam učinio hijđu u Meku i da se okuplja oko njega njegove ashabi, muhađiri i ensarije, učinio hijđu i otišao u Medinu učinio hijđu i otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu. Dakle, treba istaći, mora od početka Rasul sallallahu alejhi ve sellem poziva jasni jasni jasnom cilju, jasnim stvarima. Čemu? Da se samo Allah obožava, da se sluše svi i polome. I to je bila jasna dava. Od samog početka, od trenutka kad je stanje bio samo jedan rob i jedan slobodan. Zato i mi moramo isticati to. Naš cilj, cilj naše dave je uspostavljanje Allahove vjeri. Upotpunjavanje Allahove vjeri. Uzizanje Allahove riječi. Da Allahova riječ bude gornja. I da ona vrhuni u našim životima i u našoj sredini. I da se Allahova riječ ima poštovati i u džani, i na ulici, i na svakom drugom mjestu. Zašto? Zato što vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što vlast pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što mi ne možemo upotpuniti svoju vjeru u okrilju ove ovog džahilijeta. U okrilju ove demokracije. Ne možemo. Zato to taj kip koji nam smeta koji se ispriječuje ispred nas moramo ga slomiti. Na komadiće i bas. I uspostaviti Allahu vjeru. Ali ovo uspostavljanje Allahove vjere nije nekakav dakle mu stehab nešto što je poželjno nešto što može da se desi i ne mora nešto čemu mi možemo stremiti i zato raditi a i ne moramo nešto što je lijepo da mi se na tom putu trudimo ne to je nešto što nam je važno što nam je, i što mora biti važno ove davice što mora biti vađiv ove dave. Zato, kad usporedimo cilj, naš cilj uspostavljanja Allahove vjere i vidimo ovo okruženje u kojem se nalazimo, onda vidimo, dakle, tu veliku, veliki raspon, veliki jaz i veliki problem. Veliki problem. Kakav problem? vidimo tu demokratiju koja nam se ispriječila na putu i koja nam se priječi svaki dan. Vidimo taj sekularizam koji nas tjera da u jedan dio knjige vjerujemo, a da u drugi ne vjerujemo. Da vjerujemo u Allaha samo onoliko koliko odgovara centrima moći na istoku i zapad. I da se Allahu pokoravamo samo onoliko koliko to neće ugroziti njihov interes. A to mi sebi ne smijemo dozvoliti. Da pristanemo na to i da to prihvatimo. Zašto? Zato što je demokratija kufr. Zato što je demokratija kufr. Zašto? Zato što, malo prije kažem, nam dozvoljava i pušta nas da vjerujemo samo do, do određene granice a onda poslije toga postaje ta stvar zabranjena i štetna. Preko toga. Onaj ko negira i odbije bilo što od Allahove vjere, izašao je iz ove vjere. Nevjernik. A sekularisti zna se, hoće da vjeru svedu na prostore džamija. Je tako? Od čitave Allahove planete, zemlje, da Allahova vlast i Allahova vjera bude gornja samo na prostoru ovih uskih džamija. A sad ostali prostor na planeti samo da vladaju neki drugi zakon koji su oni sebi izmislili, koji njima pašu. A Allah subhanahu wa ta'ala je uspostavio svoje zakone u prirodi je tako koji je stvorio u svemiru Allah subhanahu wa ta'ala je odredio svoj kadr, je tako? I niko ne može u to da se umiješa. Niko ne može Allahovu sudbinu i kadr da promijeni, je tako? Da nešto tu izmijeni. Ne može ništa u Allahovom stvaranju da promijeni. Niko ne može. Koliko god se nekome ne sviđalo što se izlazi sa istoka, ne može to ništa uraditi. Koliko god se nekome ne sviđalo što sunce izlazi u toliko i toliko sati, ništa ne može da promijeni. On opet neumoljivo kako je Allah naredio, izlazi i zalazi. Ja e tako isto Allah subhanahu wa ta'ala odredio i njegova vlast je među nama, odredio zakone među nama koji se moraju uspostaviti i tu pasalo nekome ili ne pasalo, mora se njegova vlast ispoštovati. I niko nema pravo, kao što ne može i nema pravo da se miješa i promijeni u kaderu i u svemiru tako nema pravo i ne može da se miješa i promijeni u Allahovim propisima i šerijat. U Allahovim propisima i šerijat. Zato je demokratija kao djelimično prihvatanje vjere kufr, pravo na vjeru. Pravo na vjeru. Nevjernici su oni koji je se za nju bore, šire je, praktikuju je, u nju vjeruju i prihvatili su Oni su nevjernici. Ali šta je sa nama koji sad vjerujemo u Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim smo ovu demokraciju prihvatili kao realnost i stvarnost. I sa njom se pomirili. Prihvatili jednostavno kažemo ovo ne može ništa tu. Šta će tako je vrijeme. Prihvatili smo i sa njom živimo. I ni, nije, dakle, nismo ostali pobuđeni protiv toga nije, ne živi u nama duh i želja i vjerovanje da nam je obaveza da to ne bude tako, da se to promijeni. Nema kod nas nastojanja da se to smakne, promijeni i ukloni. Nego smo to prihvatili i sad je najveća davetska mudrost da se u okviru toga nekako opstane, živi, tako? da se tu u okviru toga, u okviru te demokratije snađemo. Pa su veliki davetski uspjesi šta? Ako nas oni smiluju da mi negdje napravimo neku, neki objekat. Jel tako? Jel tako? Šta je tu u suštini? Samo su nam dali malo prostora da egzistiramo. Da ne pokrepamo. Jel tako? Pa smo veliki davetski uspjeh smatramo ako nam puste da, da na poslu možemo obaviti nama Maša Allah, tu sad napredak Pa je veliki davatski uspjeh ako ostvarimo ovo ili ono, ako otvorimo islamsku banku, ako ovo ono, nema sumnje da se to uspjeh. I da je to korak naprijed koji će olakšati svijetu da na kraju skonta na kraju se zaista opredili za Allahu vjeru i, i, i krene putem upotpunjavanja do kraja ove Allahove vjere. Međutim, nije, dakle, to je, to su sve, to je sve borba još uvijek zašto? Za egzistiranje. To još uvijek nije pobuna, prava pobuna, To još uvijek nije težnja ka dakle isticanju onog cilja koji smo malo prije spomenuli. To još uvijek nije ono što smo rekli s početka da je Resul sallallahu alejhi ve odmah rekao sad čim da je Allah stano tela poslao da polanim kipove. Sobomljenje kipova. Sad čim je Allah stano tela poslao. E tako isto dakle i ova stvar mora ostati u nama. I moramo ostati pobunjeni protiv ovog džahilijeta. Mora ostati, mora ostati pobunjenici protiv ovog džahilijeta. I boriti se protiv njega. I da kod nas ostane namjera i želja i čežnja za rušenjem tog džahilijeta. I uspostavljanjem Allahove vjere i šerijeta. Allahove vjere i šerijeta. Dakle, ovaj sekularizam, ova demokracija i ovaj džahilijet, on se proširio na taj način među muslimanima i zahvatio čitav islamski umet. Na taj način što ljudi nisu prepoznali u njemu neprijatelja i nisu u, tom, u toj demokratiji ljudi prepoznali šta, ridde i odmetništvo i otpadništvo od islama nisu prepoznali u tome ridde odmetništvo i otpadništvo od islama. Zato ga prihvatili. Kao što ni ljudi u Nuhovom narodu nisu veličanje onih dobrih ljudi prepoznali kao širk i otpadništvo i izlazak iz Allahove vjere. Nisu ga prepoznali. Inače ne bi ga prihvatili, je tako? nego su mislili, hajde, eto, veličanje, davanje počasti tim dobrim ljudima. Kao što ljudi, nakon Ibrahima a.s. i nakon Ismaila a.s. kad im je Amr ibn Luhayi donio Hubera u Meku, nisu prepoznali u tome širk. I nisu u tome prepoznali odmetništvo i otpadništvo vjere Ibrahimova a.s. Oni su i dalje govorili, mi smo na čistoj vjeri Ibrahimova. A Hubel, pa to je samo, vidi, slijepo. Amr ibn Vahaj, on je bio veliki, ugledan čovjek kod nas. Mi smo ga u svemu slušali i on nam donio. Je tako? I nisi mogao ubijediti da oni više ne slijede Ibrahima, ali da su učinili ridbet i otpadništvo od te čiste vjere Ibrahimovi. Tako se dogodilo i ovom umet. Da u grupama, dakle, <laughs> zapadaju u ovaj džahilijet, a da ne osjećaju da su napustili dio vjere, veliki dio vjere, ostavili ga i učinili na taj način ridet i otpadništvo. Nisu ljudi u tome prepoznali ridet i otpadništvo. Zašto? Zato što je poziv u ovu demokraciju došao na sinovima našim, na njihovim jezicima, na njihovim jezicima na onima u koje ljudi već prije imaju povjerenje i zbog tog povjerenja od prije i ugleda od prije su to prihvatili i odazivaju i odazivaju a Huzayfa radijallahu an prenosi hadis od Rasula sallallahu alaihi sallam gdje ga je pisao o musibacima koji će se desiti u ovom umetu pa kad je Rasul sallallahu alaihi sallam rekao da će doći zlo poslije tog dobra koje je zlo Kaže du'atun ala ebuabi džehennem. Pozivači na vratima džehennema. Pozivači na vratima džehennema. pojavite se u ovom ummet Men ajabahum ilaiha qadfuhu fiha. Kojim se odazove, bacit će ga, strmoglavit će ga u džehennem. Pa kad je pitao Hudejfa radijallahu anhu, Rasula sallallahu alaihi sallam, opiši ih, kaže oni su od naše kože i govore našim jezikom. I govore našim jezikom. Zato se ovo tako lako proširilo proširilo među muslimanima. Dakle, bilo ko ko odbaci stvar koja je poznata i utvrđena od, da je od vjere, da je od Allahove vjere, odbaci je i negira je, bilo, makar to bila neka situčna stvar od ove vjere, ali je poznata i utvrđena i prihvaćena da je od vjere, zna se da je od Allahove vjere, odbaci je time učinio, time učinio riddet i otpadništvo od Allahove vjere. A Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da se njemu subhanahu wa ta'ala potpuno pokorim. Ja ayuhal ladina amanu dhulu fi silmi kafe. O vjernici uđite u islam potpuno. Potpuno se pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoljava da mu se mi pokoravamo djelimično ili sa pola snage, ne, nego da mu se potpuno pokorimo. A onda nakon toga se sebi okutovati šeitan. I ne svijedite sope šeitanske. Šta? Sve mimo potpune pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala je svijedjenje sa šeitanski stopa. E se tu'minu ne viva bil kitabi o tekfuru ne viva. Zar vjerujete jedan dio knjige, a u drugi ne vjerujete? Vi znate tu priču sa židovima. Bilo im je zabranjeno da se bore jedni protiv drugih. Bilo im je zabranjeno da se bore jedni protiv drugih i proteru jedni druge iz svojih kuća. Ali kad su se posvađali i sklopili jedni savez sa jednim arapskim plemenima, a drugi savez sa drugim arapskim plemenima, i između sebe onda zarasovali, i kad su pali u roblje jedni drugima, kad su zarobljavali židovi jedne i druge, a bilo im je to zabranjeno da ratuju uopšte jedni protiv drugih. Ali su sad zaratovali ipak, pogriješili. A tako? Pa su zarobili jedni i druge. Onda su rekli, e, sad ćemo ih otkupiti. Da ćemo im da se otkupe. Uzet ćemo od njih i metak da se otkupe. Što? To je po Tevratu. Mašalo. Sad vjerujete u Tevratu. A u Tevratu vam je zabranjeno da uopšte ratujete prije toga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže Efe tu'minune bi ba'd ili kitabi o tekfurune bi ba'd. Zar u jedan knjig, dio knjige, a u drugi ne vjerujete? Ne vjerujete u, dio knjige gdje ne smijete nikako ratovati jedni protiv drugi. A sad kad imate zarobljenike, maša Allah, po te vratu kako je propis da se otkupi. E to je to. To se nama danas događa. Vjerujemo, hoćemo da povjerujemo danas malo u jedan dio knjige, a sutra kad nam kad nas ta knjiga optereti nečim što se nama čini poteško ili nas na neki način dovodi u situaciji da ćemo se morat posvađat i u sukob doći sa opasnim neprijateljima onda može i drugačije a šta Allah subhanahu wa ta'ala prijeti čime prijeti kad se ovako postupa čime prijeti Fema jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum. Astaje kazna za onoga ko to od vas uradi illa hizm osim poniženja. Šta će drugo zadesiti onoga ko tako postupi u jedan dio knjige vjeri u drugi ne vjeri osim hizm poniženje. Propad. I pogledajte šta je ovaj umet zadesio. Šta je zadesio ovaj umet? Jel i zbog čeg drugog osim zbog toga što hoćemo malo da budemo muslimani, a malo da budemo i nešto drugo. Allah subhanahu wa ta'ala daje i njegove riječi se ostvaruju. Moraju se ostvariti. Ako je rekao, zar vjerujete u jedan dio knjiga, u drugi ne vjerujete? I sad će drugo zadesiti onoga ako to bude uradio od vas, osim hizbi, fil hajati, dunja, na dunjaluku, ويوم ila يردون إلى أشد العذاب أنا سودني بدانو شي بيتي براشني دخل زادت شي يستجا إذا شافت على وين الدنيا i pogledaj, dostvaruju se Allahove riječi. Šta je drugo? I zbog čega je drugo ovaj umet zahvatila zahvatila ovakva nedaća osim ako nije zbog, zbog ovoga, ovoga. Kogod prihvati demokraciju on je odbacio dio vjeri. Kogod prihvati demokratiju i povjeruje u nju, tako, on mora odbaciti dio Allahove vjere, a to je kuf i ride. To je kuf i ride. Zašto? Zato što to potpuno suprotno njegovim riječima la ilaha illallah. Nema drugog Boga osim Allaha. To je sasvim suprotno njegovim riječima la ilaha illa Allah. Nema drugog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Na početku smo spomenuli da je Allah subhanahu wa ta'ala sve sebi počini. I sve je u njegovoj vlasti. Sve je u njegovoj vlasti. وَسَحَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ Počinio je vama, on, Allah, dakle, noć i dan, في ثلث يسد والنجوم مستقرات والنجوم مستقرات بأمره إذ يزدت فرشننا نيقو نارد إن في ذلك لآيات القوم يوقنون يعقلون زي سوتما إما دوكا زازا جودة كوي رزوما إما يو رزوميو الله سبحانه وتعالى سفارة سهوشة ونما أبسلوت الله والله خلق كل دابة من مع الله يسفكو životinju, sve stvorio od vode. Samir hum men jemši ala batni. Koga hoće učinio da hoda na stomaku, na svom trbuhu da hoda. Wa min hum men jemši ala rizmin. A od njih ima oni koji hodaju na dvije noge, wa min hum men jemši ala arba. A ima i onih koji hodaju na četiri, je tako? Wallahu jakluku ma ješa, Allah stvara šta hoće. Allah stvara šta hoće. Ako hoće da stvori da neko puže, puzaće. I ne može se tome suprostaviti. Nakon što ga je Allah stvorio da puže, ne kustane i ne koda ako može. Ne, nego ostaće da puže kako je ga Allah stvorio. Koga je stvorio da hoda na četiri, hoda će na četiri. Koga na dvije, hoda će na dvije. Wallahu jahluku maje ša, Allah stvara šta hoće. Allah stvara šta hoće. Njegova je vlast. Inna Allah ala kuli še'in. Kadir, Allah je svemoćan. Allah je svemoćan. Tako je Allah, tako je Allah, kao što je stvorio šta je htio i postavio zakone u, u tom svom stvaranju kakve je on htio i odredio te zakone onako kako je on htio i odredio sudbinu i propisao mjeru svakoj stvari koji je stvorio, onako kako je on htio, i nitko na to ne može da utiče. tako je isto stvorio čovjeka i rekao وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam ni džine ni ljude stvorio osim da mi ibadet čine. Samo zato su ljudi stvoreni. Samo zato ih je Allah stvorio. Kome bilo pravo, kome krivo. Ne može niko to promijeniti. I ni na kakav način na to utjecati. Allah je zato ljude stvorio. Radi čega da ga da mu, da mu ibade čini da mu se pokoravaju u tefsirima koji nam se prenose od Ashaba da im naredi da im naredi Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka da mu naredi i zabranje eto zato ga stvorio kome je pravo, kome je kriv to je svrha stvaranja i to ne može niko niko promijeniti to ne može niko promijeniti zašto? zato što je Allah subhanahu wa ta'ala ezan, prime ezan. Za, da završim ovu rečenicu po prvučetu. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala i ostalo sve što je stvorio sebi počinio. Sebi počinio i sve je se njemu predalo. Sve je njemu islam učinilo. Kad kažemo predalo mu se, sve mu je islam učinilo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala postavlja pitanje onima koji se bune protiv ovoga i hoće nešto drugo, efe gajra din illahi jebhu za neku drugu vjeru mimo Allahove oni hoće volahu esleme men fis samavati vol ard a njemu je islam učinilo njemu se predalo sve što je na nebesima i na zemlji tawan dobrovoljno au kerahan ili mimo svoje volje ili prisilno au kerahan wa ilayhi yurja'un i svi se njemu vraćati. Svi će se njemu vratiti. Svi će se njemu vratiti. Niko ne može neku drugu vjeru htjeti osim one koju je Allah odredio, kome je sve islam učinilo, kome se sve predalo i naređeno je svim ovim ljudima da mu se predaju. Proučuje za mrat. Dakle, došli smo do, do toga da je Allah subhanahu wa ta'ala sve sve počinio i da ljudi nemaju pravo osim da se Allah subhanahu wa ta'ala pokori došli smo do toga da zaključimo da je propisivanje zakona uspostavljanje zakona od posebnosti unuhijeta, božanstvenosti Allaha subhanahu wa ta'ala i da je to od dakle njegovo isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala isključivo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala to on je ovaj svijet stvorio i u njemu zakone uspostavio. Tako je i ove ljude stvorio. I njima zakone uspostavio. I njima zakone uspostavio. To je posebnosti, dakle posebnosti, posebnih prava, isključivih prava Allaha, Allaha uzvišenog, Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što on uzvišeni kaže, Ela lahul halku wal amr, njemu pripada stvaranje. Nikome drugom, niko ne može sad u tome da učestvuje. Vol amr, i naređivanje. Pa i u tome ne može niko sa njim učestovati. Kao što ne može niko sa njim učestovati i parirati mu, u stvaranju ne može niko ni u naređivanju, spostavljanju zakona. Walillahi mulku samavati wal ardi wa ma bayna. Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji i onome što je između nebesa i zemlje. Svugdje je Allahu Allah. I na zemlji. I među nama. Allahovi su zakoni. Njemu to pripada. Kakav je onda njegov, njegova vlast ako se ljudi odmetnu i okrenu i sebi daju za pravo da sami sebi zakone propisuju i sprovodi. Em lehum šuraka šera'u lahum min ad dini ma lam je'zan bihi ne. Zar oni imaju neke druge šuraka? Neke druge saučesnike? učesnike sa Allahom da im propisuju od vjere ono što Allah nije dozvolio. Ima li još neko to uz Allaha? Imaju li to ljudi još nekoga uz Allaha da im propisuje ono što Allah s.a. u vjeri nije dozvolio? Mnogi će reći ovi koji ne sude i ne obraćaju se na Allahove zakone i nisu im Allahovi zakoni bitni, neko će reći, pa oni ipak izgovaraju la ilaha illallah, kao tako, klanjaju i tako, imaju nešto od islama, ima nešto hajera tu, mi se sa tim slažemo. U svakoj novotariji ima nekog hajera, kao tako, ali to nije, da nije dakle, opravdanje da je ta novotarija izmišljena stvar propisana i dozvoljena tako isto ima nekog hajera međutim nema onog hajera koji Allah subhanahu wa ta'ala hoće da bude da ga bude nema onog hajera koji nam Allah subhanahu wa ta'ala želi da nam bude nema tog hajera nema tog propisanog hajera i Allah subhanahu wa ta'ala govori o tim o tim takvim koji se nekad odazivaju a nekad neće da se odazovu isto tako kaže je kulune cool Wa billahi wa bir rasul. I govore, šta govore? Vjerujemo u Allaha i vjerovjesnika. وَأَطَعْنَا I pokoravamo se. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيكُمْ minhum min ba'di zalik. A zatim se skupina od njih, okre, od njih okrene. Okrene se skupina. Kako se okrene? Okrene se od... Zatim, nakon što su rekli vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se, okrene okrene se i šta je sa njima? Vama ulajke, vama ulajke bil mu'mini. Nisu to vjerni. Džaba im što kažu, la ilaha illallah. Džaba im što kažu, vjerujemo u Allaha. I vjerujemo u Rasula sallallahu alaihi sallam. I ne samo da kažu la ilaha illallah, kažu ašhedu la ilaha أشهد ne samo to nego, ašhedu anna Muhammada أن i to kažu. Amenna billahi wa بالله وبالرسول Ali se nakon toga okrenu. Kad se okrenu, ba'da zalike wa maulajke bil mu'mini. Nisu to vjernici. Ako se nakon toga opet okrenu, nisu to vjernici. Kao što nisu bili ni vjernici židovi, kad su došli kod Rasula sallallahu alaihi wa sallam i od njega traže presudu. Od Rasula sallallahu alaihi wa sallam traže presudu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله kako da od tebe traže presudu a oni imaju teurat u kojem je Allahu zakon kako to sad da od tebe traže presudu a imaju teurat u kojem je Allahu zakon pa Allah subhanahu wa ta'ala isto na kraju za njih kaže وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ nisu to vjernici Zašto? Zato što su došli kod Rasula sallallahu alaihi wa sallam zato što im nije pasao propis u Tevratu. Nije im odgovarao. mestima, je tako, će biti sa svakim vama u najće bil mu'menin, nisu to vjernici ko šta uradi. Kad mu ne paše Allahu zakon i propis, traži neko drugo rješenje. I pokušava da ga izbjegne. Pokušava da kad bude kad budu pozvani da im se presudi, da im Allah presudi i poslanik sallaha da im presudi da se po Allahovom šarijatu presudi okrenu se. A kad bi znali, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa in yakul lahum al-haqqu ya'tu ako bude njihom ako bi znali da da oni imaju pravo da na njihovu korist i u njihovu korist biti presuđena šta ya'tu ilayhi mud'in dolazi ponizno dolazi da se presuđe a kad neće biti kad znaju da i neće pasta sa Allahov onda se okreću onda se okreću i Allah subhanahu wa ta'ala iza jedne i za druge kaže vama u lajke bil mu'minin nisu to vjernici koji ne traže Allahu o hukma ne, ne traže Allahu presudu i ne budu sa njom zadovoljni zato ćete vidjeti da je ovo traženje suda i suđenje i zadovoljstvo sa Allahovim sudom traženje presuđivanja od stvari koje zadiru u temelje ove vjere. Ovo traženje suda, zadovoljstvo sa tim sudom, prihvatanje tog suda, zadire u temelje ove vjere. U srž našeg vjerovanja. Kako? Zadire u sva tri nivoa tevhida. Zadire u sva tri nivoa tevhida. Koja su to tri nivoa tevhida? koja su tri vrste telhida, da tako kažemo? Uluhije, rubuvije i esmao sifat. Zadir je uluhije. Kako? Kaže Jusuf alaih selam svojim u, koji, sa dvoj, dvojci koji su sa u, u zatvoru. Kaže njima Jusuf alaih selam ما تعبدون إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم vi, obožav, vi ne obožavate ništa drugo osim obična imena koje ste izmislili vi i vaši rod, vaši predstavi, jel tako? Ma ta'buduna. Ibadet vi činite, samo tako. Znači ovo je ibadet, šta je ovo? Ibadet. To je ibadet. A nakon toga, inil hukmu illa lillah. A hukm, vlad, presuda, pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Vidi kako poslije govora o ibadetu. Vi samo obožavate imena, a vlast pripada Allahu. Šta je ovo? Znači da je hukm od ibadeta. Da je hukm od ibadeta. I ne samo to, in il hukmu illa lilla, amara alla ta'budu. I naredio je da nikog ne obožavate mimo njega. Opet. I poslije toga, kad konstatuje da vlast pripada samo Allahu, kaže poslije toga i naredio je da samo njega obožava. Šta to znači? Da samo njemu vlast priznate, da samo njemu hukm priznate. Hukm. Da samo Allah subhanahu wa ta'ala hukm priznate. I vi znate u tefsirima ajeta i tehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabe min dunillah uzeli su svoje monahe i sveštenike za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Adi ibn Hatim je došao kod Rasula sallallahu alaihi sallam čuo to i kaže nisu ih uzeli za gospodare kaže Rasul sallallahu alaihi sallam zar nije kad nešto o halali smatra su halal halalom kad nešto zabrane smatra su haram haramom i zabranjeni je, e to je kaže to je to što su ih uzeli za, za gospodare znači to je od gospodarenja propisivanje, naređivanje, zabranjivanje, odobravanje, ohalagivanje. To je pravi, dakle, ibadet, gospodaranje, a privatanje toga je pravi ibadet. Onaj ko to čini, propisuje, zabranje, je gospodar, je tako? A onaj ko to prihvata, on se pokorava i čini ibadet. Zatim je povezano sa tevhidom, kojim? Rububijetom.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 Njemu pripada stvaranje, kader, on određuje kader, ali njemu pripada i šta? I šerijat. Da on propisuje šerijat. Njemu pripada i to, i zakon. وَرَبُّكَ يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ يَحْتَارُ Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira. Tvoj gospodar stvara šta hoće i odabira. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَ Oni nemaju prava izbora. Oni ne mogu odabirati tvoj gospodar stvara i odabira. Oni nemaju pravo izbora. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Uzvišen je i slavljen on. Visoko iznad onoga u čemu mu oni šef čine. U čemu mu šef čine? U tome što daju nekome da što priznaje nekome drugom da ima pravo da bira. Da bira. Šta to znači ovdje da bira? Da propisti određenje hoće, neće da tako, da namješta, ne. Allah stvara i odabira. A oni nemaju pravo da bira. Zatim, povezano sa tevhidom, esma o sifat. Najljepših Allahovih imena i uzvišenih, savršenih svojstava. Kako? Allah subhanahu wa ta'ala sebe u svojoj plementoj knjizi naziva da je on El Hakem. El Hakem pa naziva sebe da je hakim pa naziva sebe da je hakim o tako sva ova savršena imena najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala upućuju na ovo o čemu mi govorimo po svojim značenjima, je li tako? Po svojim značenjima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Efa gair Allahi abtaghi Za nekog drugog mimo Allaha trebam ja da biram i uzmem za hakema, za sudiju? Za nekog drugog mimo Allaha da uzmem za sudiju? Wa huwa ilaikum u kitabu mu fesara, a on vam je objavio. Zatim, Zalikum hukmu Allahi jakumu bejnekum. Allah, to vam je Allahu hukm i propis, on među vama sudi. Sudi Wallahu alimun hakim. On je sveznajući i hakim. Mudri, ali što ovdje mudri hakim? Zato što on mudro propisuje te zakone i odredi. I on je mudro među ova prosudio. Hakim. Zatim Allah s.w.t. za sebe kaže da je on hajrul hakimin, najbolji sudija, najbolji vladar i da je on jel tako? Ahkemul hakimin, opet isto značenje otprilike, šta? Najbolji sudija, najbolji, najbolji vladar. Pa je sa te strane ovo priznavanje i pokoravanje Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovom sudu i njegovim propisima ulazi u suštinu i srž sva tri nivoa tevhida ili sva tri svijet, sve sva tri, tri, e, sve tri vrste teuhida. Ulazi u to. Ulazi u suštinu imana. Vraćanje na Allahov zakon i traženje Allahove presude ulazi u suštinu imana, u srž imana, bit imana. I iman se neće ostvariti dok se to ne ostvari. Ja i halladina amen. Eti'u Allaha u afiru rasul. O pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku sallallahu alejhi ve wa ulil amri minkum i vašim vođama fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul ako se oko nečega razidete sa kim je ovo moguće sa vođama se razidete je tako ne može Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nema razidete nego samo se pokoravate wa ulil amri minkum A vođama, isto tako, i vođama, ali ako se sa njima raziđete i između sebe se raziđete, faruduhu ila Allahi wa rasul. Vratite onda to Allahu, znači Allahu je knjizi. I njegovom poslaniku, sallaha alaihi sallam, dok je bio živ, a nakon njega njegovom sunnetu i šarijatu koji je ostao iza njega. In kun tom šta? To minu ne bila, ako vjerujete vi u Allaha. Vrijao mi da, i sudnji dan. Pa šta je ovdje? Ako vjerujete u Allaha, onda sud vratite, pre, nekom presudi Allah, Allahova knjiga, nekom presudi Rasul sallallahu alaihi sallam, sunet Rasula sallallahu alaihi sallam. I na kraju, i na kraju, da se ne odulji, znači brojni su ajeti, ali ovaj fela u rabbike, dakle isto u suri Nisa, nakon nekoliko ajeta, nakon nekoliko ajeta, tako mi tvoga gospodara la minune, hatta ju haki muke fima šeđerovina. Neće vjerovat, neće niko vjerovat, i ne može tvrditi da vjeruje dok se ne budu uzimali za sudiju svog između sebe. Dok se ne budu uzimali za sudiju svog između sebe. A nakon njegove smrti Rasulat Allah ali sam šta? Šarijat njegov i sunnet njegov ne budu uzimali za sudiju za sudiju između sebe. Neće vjerovat. Allah subhanahu wa ta'ala se kune da neće vjerovat sve do dotle. I ne samo to nije dovoljno da samo formalno prihvate sud Resula sallallahu alaihi sallam i da mu se pokori. Nego, re, nego Allah sallallahu alaihi sallam dalje podučava nas. Dokad još neće vjerovati. Nije samo da prihvate presudio i gotovo. Prihvatili presudu. Ne. Summe la jeđi. A zatim ne nađu. Znači ne nađu nimalo. Ne nađu Nimalo u svojim prstima, prsima, tako, u svojim dušama, harađa mimma tadaj, neugodnosti izbog onoga što si presurio. Koji selimo te svima i dok se potpuno, potpuno ne pokaju. Dok se potpuno ne pokaju. Voju selimu te slima. I dok se potpuno ne pokore. Dok se potpuno ne pokore. Allah subhanahu wa ta'ala sekune znači ne, samo da se nema vjere dok se ne prihvati Allahu sud formalno, nego nema vjere sve dok se to sa zadovoljstvo ne prihvati. I dok se ljudi potpuno, potpuno Allah subhanahu wa ta'ala ne pokore i ovaj ajet upućuje na to da je ovo prihvatanje suda Allahovog zapravo od srži islama. Srži islama i pokornost. Dakle, srž imana, to je srž Islama i pokornost. To je srž Islama i pokornost. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ Ko je bolje vjeruje od onoga ko se pokori, da tako, preda svoje lice Allahu subhanahu wa ta'ala. I brojni drugi, brojni drugi ajeti da se upućuju na to da je to suština ove vjere u omaj jebce iz gajra islam dinam fa najim kudala minhu vahu fil ahiret minu kalaterin ko bude drugu neku vjeru osim ime islama a vjera islam dakle ne svodi se samo na namaz nego se svodi i na i na bračno pravo i na sve druge oblasti širijetskog prava to je sve vjera islam ko neko drugo bude vjeru tražio neće biti od njega primljena neće biti od njega primljena To je suština dva šehadeta koja mi izgovaramo i na osnovu kojih ulazimo u ovu Od srži, znači ulazi u srž ova dva šehadeta koje mi izgovaramo. Šta? Ova pokornost i prihvatanje Allahovog suda. Prihvatanje Allahovog suda. Jer kad kažemo nema drugog Boga osim Allaha, šta tu u stvari? Nikoga drugog ne prihvatamo za božanstvo i nikome drugome se ne pokoravamo mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo njega primate. U ašhedu anna Muhammeda Rasulullah i svjedočenje da je Muhammed Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Allahu robi poslanik, šta? Šta to podrazumijeva? Šta to podrazumijeva? Pokornost njemu. Pokornost njemu. To ne podrazumijeva da mi njemu odpjevamo koju pjesmicu, tako da ga se sjetimo ponekad, da koji salavat na njega donesemo. Ne. sallallahu alaihi wasallam ne to podrazumiva pokornost njemu do kraja pokornost Rasulu sallallahu alaihi wasallam وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا što vam da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzmite što vam zabrali ostavite ostavite pokornost men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah ko se pokori rasulu vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem pokorio se i Allahu subhanahu wa ta'ala time وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Nijednog vjerovjesnika nismo poslali osim da mu se pokorava da bude njemu pokornost uz Allahovu, uz Allahovu dozvolu. Zato zato od Ibn Abasa Abasa radijallahu an odnosno od Abasa radijallahu an se prenosi hadith gdje kaže on ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا osjetio je ili osjetit će slast imana ko, ko bude zadovoljan sa Allahom gospodarom i sa Islamom vjerom i sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam poslanikom. Ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom islamom kao vjerom i sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao poslanikom. Šta ovo zadovoljstvo sa njim podrazumijeva? Sa Allahom, sa njegovom vjerom i sa njegovim poslanikom. Šta podrazumijeva ako ne podrazumijeva na prvom mjestu prihvatanje njegovih zakona? I onoga što je on naredio i onoga što je on zabranio. I pokoravanje u tome što je on naredio i ostavljanje onoga što je on zabranio. Šta će drugo podrazumijevati? Šta će drugo podrazumijevati? والسيد ابن سعد بن أبي وقاص radi Allahu an prenosi se hadis da je rekao uh, sallallahu alaihi ve sellem ko čuje mujezin, mujezina, muezina a onda kaže ešhedu la ilaha illa Allahu ahdehu la šarike la wa ana Muhammeden abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabben zadovoljan sam sa Allahom kao svojim gospodarom wa bi Muhammedin rasulen i sa Muhammedom kao njegovim sa Muhammedom kao poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i bil islami dinan i sa islamom kao vjerom zadovoljan sam nakon što čuje jedan kaže sve ovo gufir Allahu zembu budu mu oprošteni njegovi grije zbog čega? zbog veličine njegove potvrde koju potvrđuje i svjedoči da je zadovoljan sa Allahom može li biti zadovoljan sa Allahom onaj ko nešto u jednom dijelu se pokori Allaha u drugom neće ili nema namjer ili nema namjeru da se bori da se uspostavi totalna pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala da nastoji i da teži ne ostaje iznutra pobuđen protiv nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ne miri se sa ovim masovnim odmetništvom i prkosom Allahu subhanahu wa ta'ala. Gdje god se okrene. Ne miri se i ne prihvata ga. Ostaje pobunjen protiv toga i ostaje u njem žarka želja da to ne bude tako. Da se uspostavi Allahu subhanahu wa ta'ala vjera. Šta bi značilo to zadovoljstvo? Ako nije potpuna predanost. Ako nije prihvatanje Allaha i ljubav prema Allahu i da voli Allaha više nego išta drugo na ovom svijetu, da voli Rasula sallallahu alaihi wa sallam više nego išta drugo na ovom svijetu. I da mu Rasul sallallahu alaihi wa sallam budi preči, bude preći od samog njega. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je en nabiju evla bil mu'minine min anfusih, da je nabij vjerovjesnik preći vjernicima od samih njih. Wa azvađuhum mahatom. A njegove žene su njihove majice šta bi drugo značilo ako nije ta potpuna predanost. Dakle, zato neće se prepustiti nikakvoj svojoj strasti. Nikome drugom se neće prepustiti i pokoriti. I da smo bilo kakvu prednost nad Allahovim emrom i naređenjem. Nad Resulom sallallahu alaihi wa sallam njegovim sunnetom. nad onim što je Resul sallallahu alaihi wa sallam praktikovao i čemu je, čemu je pozivao. Ništa neće, ništa neće, dakle, od toga dati da bude iznad ovog njegovog zadovoljstva sa, odnosno iznad tog značenja koje on izražava kad kaže radito billahi rabbim. Zadovoljen sam sa Allahom, svojim gospodarom. Onaj ko to kaže, a nakon toga se sudi kod nekog drugog i traži ugađa sebi i priklanja se nekome drugom i zaštitu traži kod nekog drugog i utoči se traži kod nekog drugog i pomoć traži od nekog drugog i misli da će uspjeti i steći ponos i dostojanstvo i vratiti ovom ometu ponos i dostojanstvo preko nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala jer istinu rekao ako kaže raditu billahi rabbena nije istinu rekao. Slagao je. Nije istinu rekao. I ovo je ono što što se o čemu, dakle, moramo razmišljati, čemu se moramo vraćati. Ne smijemo biti od onih koji su se pomirili sa realnošću i, i, i koji su ostali poraženi pred ovom bolnom realnošću. Ostali poraženi i onda umjesto da ostanu pobunjeni i da se i dalje bore za uspostavljanje Allahove vjere, sad traže načina samo kako da egzistiraju u okviru ovog, ovog džahilijeta koji nas je potrošio. Šta to znači kako da egzistiraju? Ne smeta da mi idemo korak po korak i da trenutno kažem evo sad ćemo ovako egzistirati. Ali mora i se poznavati naše ciljeve i isticati. I do kraja ići za, na, kao ostvarivanje tih ciljeva. ka ostvarivanju tih ciljeva. Ako budemo tražili političke partije za koje ćemo glasati da bi što duže egzistirali na, na taj način ovdje, onda je to zavljeno. Onda je to sigurno zavljeno. Koja nam neće pomoći, nego će nam odboći. Nego će nam odboći. I nećemo mi nikoga prevariti osim same sebe. Nećemo mi nikoga nadmudriti osim same sebe na, zato što ćemo sami na kraju povjerovati da to tako treba i da mi tu treba samo da egzistiramo. Dokazite nam da je Resul sallallahu alaihi sallam u Mekiji se borio na bilo kakav način da tamo egzistira. U toj Mekiji kakva je takva je. Da je Resul sallallahu alaihi sallam neku ikada prihvatio takvu kakva ona je. Jel si ikad pomirio sa Mekom takva kakva ona jeste? Je li ikad prihvatio? Nikad. Nikad je nije prihvatio takvu kakva ona je. Nikad. Uvijek je ostao pobunjen. Moraju se polomiti kipu. Sa tim sam ja poslan. I nije prihvatio Meku dok to nije bio. Zato mi ne prihvatamo Sarajevo kako kako je. I ne smijemo ga prihvatiti. Sve dok ne bude onako kako treba Nema snalaženja preživljavanja ovdje nekako. Ne. Nego ne prihvatamo ga i ostajemo pobunjeni i bunimo se i radimo sve dok ne bude onako kako treba biti pa ćemo ga onda prihvatiti. I onda se sa njim pomiri. Tek onda ćemo se sa njim pomiriti. I sa njim i sa svakim drugim. Sve do sad ostajemo pobunjeni i nezadovoljni. Dižemo svoj glas i tražimo uspostavljanje Allahove vjeriti i da Allahova riječ bude govorna. Sve do sad. Nikada Rasul sallallahu alaihi wa sallam nije tražio načina kako da egzistira u Mekiju. Da bi ostao tu, a na račun vjeri. Da prešuti nešto od onoga što mi je objavljeno. A na račun vjeri. Da ostane tu, da se nekako životari, a da se preču, prešuti nešto od onoga što mi je objavljeno. Ne. Ali je bilo teški situacija. Je tako? Bilo je teški situacija. I kod nas mora biti teški situacije. Pa je bilo situacija u početku nisu smjeli otići kod Kabe da klanjaju. Kod Allahove kuće nisu smjeli otići da klanjaju. Pa je Resul sallallahu alaihi sallam, iako se radi o Kabe, klanio u bejt, u kući Arkam. Radi Allahan. Klanio u njegovoj kući dok nisu smogli snage da odu tamo, pa da tamo klanjaju kako treba. Kod Kjava. Iako je Kjava daleko, je tako, najodabranije mjesto, daleko odabranije svi ostali mjesta na Dunjavu. I tako? Upravo za Ibade. Ali kad nisu mogli, mogli su na drugom mjestu. A nije otišao tamo kod Kabe pa da se nagodi sa Kurešijama o nečem. Nije. Nije to uradio. Ostao je do kraja protiv onoga na čemu su oni i pozivao ih do kraja da se toga ostave i okane i pozivaju ih do kraja mi objašnjavao uvijek šta je to pravi put. E tako trebamo ili. Nikad to ne smijemo prihvatiti, do kraja moramo ostati pro, pobunjeni protiv toga i do kraja moramo uvijek pozivati ljude da se toga ostave. Dok ne bude kako treba, nema prihvatanja i pomirenja nema pomirenja dok to ne bude kako treba. Dok ne bude kako treba. Situacija je, dakle, teška. Ako ne možemo, ako ne možemo negdje onda, ili ne možemo do kraja nešto, onda možemo na drugom mjestu, ili možemo povući i osmisliti određene poteze koji će nam omogućiti da se skoncentrišemo da shvatimo ovu vjeru bolje i da onda ostvarujemo korak po korak ovaj, ovaj cilj uspostavljanje Allahove vjere i da sva naša dava bude usprem, u, usmjerana ka tome uspostavljanje Allahove vjere i Allahovu čarija glavni zadatak uspostavljanje Allahovu čarija mi moramo da se interesimo za ovu vjeru mi moramo za nju da se žrtvujemo uspostavljanje Allahove vjere ne može doći uz lijepe sofer i masim. Kako smo uvijek večera snimali. I uvijek lagodno. Ne može. Zapravo ne može nikad doći lagodno. Nego uvijek Allahova vjera je Allahova blagodat. I ona je skupa i za nju se ima žrtvovat mnogo. Mora se za nju mnogo žrtvovat. Da bi se ona ostvarila. I pogledajte, nije ovo neka neki hobi kojim se ti možeš baviti jedno, jedan sat sedmično. A? I kad se nečim baviš jedan sat sedmično, hoćeš li u tome postići neke zabilježene rezultate? Ako se nekim sportom baviš jedan sat sedmično, hoćeš biti zabilježeni sportista u tome, a? Neće se niko primijetiti u mahali da se uopšte time baviš. Je tako? Dakle, ne postižu se tako rezultate. Ne postižu se rezultati sa pola snage. Ne postižu, ne postižu se rezultati uspu. Evo, mi smo večeras došli ovde, jedno sat, sat i po, da se malo šerijetimo ovde, da budemo, da tako, da poštujemo ovde šerijetske propise. I onda opet svak svoje kući, pola i pola, a? I tamo i vam. Hoće se tak, na taj način postići nešto? ne. Hoće se postići na način da zahtjeve vjere i šerijeta smatramo krupnim ili da smatramo da je to bilo za neku generaciju prije nas, a da to na, nas ne tiče. Allah subhanahu wa ta'ala, ako je tražio od generacija prije nas, da žrtvuju svoje imetke, svo svoje vrijeme, svoje imetke, sve svoje intelektualne i fizičke i sve druge potencijale da ulože i potroše na Allahovom putu. I tek onda im dao od svog reketa i blagodati. I podario im ponos njihove vjeri i uspostavljanje vjeri. I upotpunjavanje njihove vjeri nakon toga. Zar očekujemo da nama dadne, a da mi to ne uložimo? Da niti ikada učinimo hijđru, da niti ikada ostavimo imetak, da niti ikada ostavimo porodicu, da niti ikada se izložimo opasnosti da izgubimo glavu, da niti ikada jednom se okrenemo svo svoje vrijeme i sav svoj život okrenemo davi, a da Allah dadne da, da sve prosvati. Neće to desiti. Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se žrtvujemo. Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži da se žrtvujemo. Da tražimo pravi put. Da tražimo prava rješenja. Ona neće doći sama preko televizije. Samo upališ televiziju, hop, evo ga, daj, ja sjedi, maša Allah, sve si u kući sa ekrana. Ne. Ne su to nikad tako desiti. Allah subhanahu wa ta'ala nas je zadužio da tragamo, istražujemo. Kao što je Amr ibn Abbasak, Sulemi bio u džahilijetu i samo čuo tamo neki se pojavio poziva u istinu. Odmah tražio, je tako? Nije se pomirio dok ga nije pronašao i raspitao kakva je to istina u koju on poziva. Šta je to? Nije on sjedio tamo gdje jest i kaže, ma ja imam uzr. Ja nisam zadužen za to. Ja ne znam. Jer nisam čuo. Čuo sam, ali to je daleko od mene. Morao sam otići daleko. A. Nije razmišljao o tome da li će imat izgovor pred Allahom subhanahu wa ta'ala ili neće. Nije. Nego ga živo interesovalo šta je to prava vjera. šta je prava istinska vjera. Živo ga interesovalo. I traži i ulago trud na tom putu. I tako su ljudi ulagali trud. I tražili Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I išli za njim. I čin, činili hidru. Ostavljali i mjeske i porodice. Rastajali se. Sa najmilijim domovinama. Ja tako svojim kućama rodnim toprastima i pragovima sve su ostavljali išli za Resulom sallallahu alaihi wa sallam. Žrtvovali. Tako je i danas sa tom vjerom. Tako je i danas sa tom vjerom. Sa tom vjerom. Hoćeš da sačuvaš svoju vjeru. Hoćeš da je naučiš. Hoćeš da spoznaš pravu istinu. Moraš ustati. Tragat, tražat. Ostavit prag. Ostavit kuću. Sam se posvetiti ovoj vjeri i ovoj dali. Sam, ne s pola snagi, niti sa 90%, sve. Pa će onda Allah subhanahu wa ta'ala dati da reke daleko viši nego što si mogao učiniti. Nego što svoje mogućnosti. Pa će Allah onda dati bereket daleko i rezultate daleko veće nego što si takav slavašan i ja što smo uopšte mogli ikada učiniti svojom snagom i svojom inteligenciji. Ali kad mi založimo sve i budemo iskreni u tome, Allah subhanahu wa ta'ala nije fukar. I njemu ne trebaju bilo kakvi ljudi da uzdišu ovu vjeru. Neće on počastiti time bilo koga, nego samo one iskrene. Samo iskrene. One polovične ne. Sve dok ne postanu iskrene. Sve dok ne postanu iskrene dok se ne pokaju i ne postanu iskreni. Zato nek ovo bude moj skromni doprinos ka rasvjetljavanju ove naše ove naše realnosti i stvarnosti u kojoj se nalazimo i nek ovo bude moj skromni doprinos za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala molim da ga ukabuli i da mi ne bude bačeno u vince da bude iskreno ime njegovo subhanahu wa ta'ala ka osvješćivanju osvješćivanju naše omladine koja primjećujemo svi se gubi u ovim vremenima gubi se u ovim vremenima pa misli pa misli da će se uspjeti u ovoj davi i da se Allahova vjera može uspostaviti odricanjem i ostavljanjem Allahove vjere. A ostavljanje vjere za račun vjere nije nikakav račun. Podvuci sa veri nula. Ostavljanje dave za račun dave, dakle ostavljanje da se govori istina, da se prešuti istina, da čega radi mudrosti i dave, je čista nula. Ostavi davu radi dave, nula. Ostavi neke propise vjere, radi čega? Bagi radi vjere. Kako to ostavljaš vjeru radi vjere? to je opet kad se vere sve nula. A tako? Zato mora naš menheć, naš put, naš cilje mora biti jasno, ali naš put mora biti jasno predstavljen. I ne može se smatrati da to može postići ovako i onako. Pravi put je jasan. Znate što znači prava u geometriji? Prava u geometriji, vi ovdje svi to bolje od mene znate, ali ja sam ovdje ovaj, za govornicom pa govorim najkraća linija i najkraći put između dvije tačke, je li tako? Zato se pravi put zove pravi put. U arabskom jeziku siratun mustaqim. Mustaqim u arabskom jeziku je prava. Mustaqim, ovaj put je mustaqim. Nemoj zaobilazni put, to sve za dalji put. Pravi je najkraći. Pravi je najkraći i jedin. I nema nigdje dvije prave i da se oba dvije prave. I tri. Između dvije tačke ima i dvije prave. Evo samo jedna. Ta najpraća, nema drugi. To je pravi put. I nema to, to se ne postiže preko džahilijeta. To se ne postiže preko demokracije. To se ne postiže ni preko institucija koje su sastavni dio ovog džahilijetskog sistema. Kad kažem džahilijetskog, znači sekularističkog, to tako? Laicističkog. Nema preko tih institucija, se ne postiže to. To može biti ako se zamisli kao, ne znam, nekakav privremen korak za konsolidovanje redova i tako da. Ali da to bude strategija, da se zato žrtvuju propisi i dava i da se zbog toga šuti, ne može. O čemu govorim? O ovim našim udruženjima građana. To je sve nastalo u sjeni ovog taguta. Je tako? O čemu govorim? O partijama raznim. O čemu govorim? O islamskoj zajednici. Ona nije ništa drugo do sastavni dio ovog demokratskog sistema i onog priješnjeg sistema i svakog sistema i ona dio. Tako? Na kraju krajeva samo postojanje islamske zajednice kao institucije ovakve kako ona jest ukazuje na poniženje muslimana i, i, i, i propast vjeri ovdje jer nije osnovana sve dok je ovdje vladala vjera i Allahova riječ i šerija nego je osnovana onda kad je nestalo odavde filafeta i rasulo se sve i došli kauri pa je osnovala evo je vam se da da budete malo muslimani. I vi budete malo muslimani, evo, imate, da tako, tamo direkciju za vakufe. Da tako? To ne može biti naša strategija i to ne, može, ne mogu biti naši ciljevi. To možda da se toleriše, možda da se toleriše kao strateški korak ili jedna faza, ali da to na kraju postane nešto za što se treba boriti i preko čega treba da se bori i da samo za sebe postane cilj, to je zaista zabluda, kao i ova naša udruženja građana ako postanu samo za sebe cilj. Tam. Obzirom da sam ja još prije završio, je tako, a ovo je u nastavku bilo onako malo komentarisanje, molim Allah subhanahu wa da vas nagradi za vaš sabor i strpljenje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da mi oprosti ono što sam pogriješio i promašio. Ono što sam pogodio od Allaha je ono što sam pogriješio od mene i od šeitana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala oprosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne svoju vjeru i njene nosioce. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne ovu da'u, ovu beričetnu da'u da ubrza tvoj pomoć i pobjed. Molim ga subhanahu wa ta'ala da učesti naše srce. Da nas naoruža hrabrošću. Da učesti naša srca hrabrošću i odlučnošću. Da učesti naša srca mržnjom prema kufru i kafirima. Da učesti naša srca ljubavlju prema mu'minima i prema imanu i dobrim dijelima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omili iman i dobra djela, a da nam omrzne kufr i nevjerstvo i loša djela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesne, da pomogne dužnicima da vrati dugove, da poželi naše neoženjene. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i pomogne i počasti da budemo od onih na čim rukama će kufr i nevjerstvo doživiti slom i pod čim rukama će doživiti poniženje pod čim rukama će njegova kićma biti zdrobljena molim ga subhanahu wa ta'ala da nam se smili obaspe svojom milošću da nam sve kupiše i da ovo naše druženje vidimo na sudnjem danu od svojih dobrih dijela Mole ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od iskreni, da nas sačuva od džehennema i obraduje džendatom i svoje svog obilja i svoje milosti. A sad se pripremite za obavljanje jace namaz.